bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi ƙaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kacin wannan mun fara ne inda marubuciyar take cewa musamman Yakubu ya ajiye almajiri yana kai mata Goggo ta so ta hana amma Yakubu ya nuna mata bacin ransa yace shi yana ganin da shi da malam awwal duk ɗaya ne haka nan dai ta hakura suke ɗawainiya da ita duk kuwa da kofar malam awwal din ma ana kawo mata abincin dare da rana dan haka gwaggwa tana zaune ne cikin rufin ashirin Allah wannan ranar wata talata ranar da gogo ba za ta taba mantawa da ita a rayuwarta ba aka kawo musu labarin motar da su Yakubu suka hawo bayan sun ci kasuwar ƙauyen da suka je suna dawowa motar katako wato shewido ta ɗebo su da jama'a da dama da suka je cin kasuwar ƙauyen suka tabka hatsarin mota motar gaba ɗaya ta tarwatsi lodi ya yi mata yawa ga buhungunan hatsi ga kayan gwari ga masu manja abin da ya babu can gani wajen mutum ashirin da bakwai ne suka rasu a take shima Yakubu da ƙyar aka saro gawarsa a tsakankanin buhungunan gero da suka danne shi da kayan jikinsa kuwa ko yayin taga taga da manja tashin hankalin da gwaggwa ta shiga ajin ba a cewa komai dan da suka samu labarin hagarin aka kuma tabbatar musu Yakubu ya rasu shi kenan mai rama ta rikice sai faman su ma take yi gata da tsohon ciki wata bakwai gwaggo ta rasa yadda sace da ita in ban da sharar kuka babu abin da take ta san ba me rama da ta rasa mijin kwarai ba ita kanta ta yi rashin ɗa mai biyayya da ƙaunarta da kuma ɗaukar ƙawainiyarta wanda ya sadaukar da rayuwarsa a wajen bauta musu tamkar su suka haife shi duk abin da ya samu kansu zai yiwu ko awwala da ta haifa baya bauta mata kamar yakubu ta san mai rama ta yi rashi rashin da bata san yadda za ta kwatanta shi ba tsakaninsa da malam shekara guda cif fatan su dai Allah ya ji kansu da rahama shi ma a watan babbar sallah ne ya rasu kuma Allah ya ji kansa al'amarin rama dai kam abin babu daɗi don kuwa ta shiga cikin wani irin yanayi tunda rashin Yakubu a wajenta ba karamin abu bane dan Yakubu miji ne wanda ya san darajarta kuma yake kula da ita da duk wata dawainiyarta kuma duk wata hanya da ya san zai biya faranta mata ita yake bi ita kanta tana mamakin irin son da yake mata domin komai nata da fanni a wajen Yakubu tunda ta aure shi ba ta taba ganin wani abu na ashi a tare da shi ba shi a har kullum burin sa ya faranta mata gashi dai baya wuni a gida to amma yana dawowa duk abin da kai a cikin yinin sai ya tambaye ta kin yi abu kaza kuwa abu kazan nan da na nace karki ina fatan baki ba kanan da ta samu cikin nan ya sha hakuri da zuwa kasuwa saboda lalurar cikinta in tana amai ko sassaɓi yakan rasa inda zai sa kansa to ina za ta kai kewar yakubu ina za ta samu mijin da zai maye mata gurbin yakubu wannan abu shi yakan zo ya tsaye mata a zuciyarta shin yaya za ta yi ne da kewar yakubu Goggo tana iya bakin kokarinta akan merama dan har gida ta dawo da ita kusa da ita tunda duk can gidan kuma haya ne yasa ta dawo da ita gida tana kula da ita Merama ba ta iya yi wa kanta komai komai sai dai gwagwate mata ita kanta gwagwan ta gama tsorata da ciwon Merama ba ta iya sana'arsa ta aje komai tana kula da Maryam tunda ta kaga abin nata babu sauki tunda ta sa malam awwal ya nemo mata wasu almajirai suna yi wa mai ramar rubutun dangana tana bata tana sha sau uku a rana duk da haka mai ramar sauki sai dai wajen Allah dan kuwa ko magana yanzu ba to sai take yi ba ruwan kunu kuwa shine abincinta shi ma sai rufe bakinta sannan take yarda ta sha ana cikin haka har ta shiga watan haihuwar ta. kullum goggo cikin fargaba take bata iya kodarin bata iya kodarin tsawa saboda tsabar fargaba da tashin hankalin da Merama take ciki ai kuwa cikin daren juma'a wajen misalin karfe biyun dare Merama ta fara naƙuda ba ta da wani ƙarfi a tare da ita domin ba abin da take ci in ban da ruwan kunu gatinya da take fama da ita goggo ta taso adda dan ta taimaka mata har wajen ƙarfe uku da rabi na dare goggo Adama ta ce idan bata haihu zuwa asuba ba za su wuce da ita asibiti hakanan dai suka yi ta fama ana fara kiran sallar asuba tana haihuwar yar takatuwa fara sal mai cikakkiyar koshin lafiya Adda tana ta fama gyara waje ita gogongo ta daɗa yar jaririyar azali ta zuba wa Mairama ido tana hawaye Adda ta juyo wajen gogo tana faɗin Gogo ajiye yar ki taya ni mu ɗaga ta in canza mata kayan jikin nata a ajiyar zuciya tare da sake goge hawayenta ta kalli adda ta ce sahura bai raba babu da ya ji ki rufe ta ki je ki tashi dan nan wato awwalu ya je ya kirawo su harira su zo a gyara ta akai ta gidanta na gaskiya gaba ɗaya sahura diriri cewa tai ta rasa a sama take ne ko a ƙasa ta kalli mai rama sosai ta tabbatar dai ba ta motsi wato daga san kenan ta rasu ai bata san sanda tai sakar gida da gudu ba tana faman salati madan awwal yana sakar gidansu yana alwala ya ga sahura da gudu ai san sanda ya bi ta kan motar baye kanta yana tambayar ta abin da ya faru ta fada nan tana kuka tana fada masa ai mera mace ta rasu mai sanya aka ya iso kofar ba. sai ganin sa kawai yayi a sakar ɗakin ita ta dinga bashi baki ta ce ya je masallaci idan aka yi sallar asuba ya sanar da su a zo a sallace ta cikin hukuncin Allah Gwaggo ko ruɗewa ba ce ba Ubangiji ya saka mata nutsuwa tare da tawakkali a cikin zuciyarta in ban da hawaye babu abin da take yi to ita wacce mutuwa ce bata gani a rayuwarta ba kaga ta uwarta da ubanta da yayyanta biyu mata ga ta mai gidanta da suka shekara kusan arba'in. ga ta ta mai kyautata mata to yau ga ta yar da ta haifa kwanci a gaban ta gawa ai ita kam sai dai ta addu'ar idan ta ta zo Allah ya sa ta cika da imani kafin karfe takwas na har an yi jana'iza an kai ta gidanta na gaskiya har ma an dawo ana karɓar gaisuwa tare ita ma jaririyar an wanke ta an gyara ta tsaf an saka mata kaya tana lullube a cikin zani a hannun harira makwabciyar gwanko duk wanda ya shigo gaisuwar dai sai ya zubar da hawayen tausayin gwangwa da jaririyar nan ga girma ya fara kama ta ga ɗawainiya da tarihiya haka dai aka yi ta karɓar gaisuwa aka yi kwana uku aka yi bakwai ranar bakwai ne kuma aka mayar wa da jaririyar sunan mahaifiyarta wato maryam Gwaggo ta ci gaba da kula da Maryam ita ke saya mata madarar jarirai da kuɗinta a cikin 'yar sana'ar da take yi. Tunda babu wanda suke da shi sannan babu wanda zai iya shayar da ita doransa dama sahura ce to ita kuma ciki ne da ita kuma bai fi watanni hudu ba haka nan dai gwaggwa ta ci gaba da kula da ita cikin ikon Allah ko Maryam ta tashi cikin koshin lafiya san ba ta irin wannan laulaye laulayen na wasu yaran ba watan Maryam biyar a duniya sahura ta haifi Halima a lokacin Mera makarama tana zama haka nan da ciki ikon Allah Maryam ta ci gaba da rayuwa a halin goko duk wata kawainiyar ta ita ce ke mata ba ta taba tunanin ta dora wani nauyin Maryam ba ko da kuwa ɗanta malam Awwal ne saboda ta lura da shi sarai da matarsa da 'ya'yansa ne kawai a gabansa ko irin karen nan ma ya dinga yi yana haɗa ta da 'ya'yansa shi ba yayi duk da kuwa ga Halima sa'arta tare suke komai kuma kansu daya har lokacin da ta isa makaranta a lokacin Usman ya gama firamare yana aji ɗaya a sakandare Hadiza kuma tana aji hudu a firamare sannan su kuma aka saka su ita da Halima mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu na yau